Եթերում սպորտմոլորակ հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է ձայնասրահում Անահիտ Միրզոյանը։ Այն երկրներում, որտեղ սպորտի հանդեպ պատշաճ ուշադրություն կա, աճում է առողջ կազմակերպված ֆիզիկապես ու հոգեպես կոփված սերունդ։ Աշխարհին ներկայանալու համար նույնպես սպորտը լավագույն միջոց է, քանի որ մեկ մարզիկը իր հաղթանակով կարող է տասնյակ հազարավոր մարդկանց տեղեկացնել իր երկրի մասին։ Արցախի համար այս խնդիրն առավել քան կարևոր է։ Օրերս մեզ հյուրընկալեց Ստեփանակերտում գործող սեղանի թենիսի խումբը։ Պարապմունքներն այստեղ բավական ակտիվ են։ Երեխաները ողջևորված ու հաղթանակների պատրաստ։ Մարզիչներից մեկը սպորտի վարպետ Իրինա Մարկարյանը, խոսելով այս մարզաձևի կարևորության մասին, կարևորում է նաև ծնողների դերը սպորտում երեխայի հաջողությունների հասնելու ճանապարհին։ Գևորգի Մարգարյան, դուք երկար տարիներ է սպորտում եք։ Խնդրեի խոսեք սեղանի թենիսի առանձնահատկությունների մասին։ Սեղանի թենիսը ամեն ինչն է զարգացնում, տեսողության համար շատ ժամանակ երեխաներին ուղարկում են մեզ մոտ, նույնիսկ բժիշկները, որպեսզի երեխան եթե ակնոտներն ակնում, անպայման նրան խորհուրդ են տալիս, որ կան մեր մոտ, որպես վարժություն աչքերի համար, ու մենք իհարկե վերցնում ենք նման երեխաներին, որ կարողանակ ինչ-որ բանով օգնել։ Ռեակցիան շատ լավ ազում երեխու ռեակցիայի վրա, ճարպիկ են լինում երեխաները, մենք նախ բարձա ինչ-որ մարզանքներ ենք անում, նախապատրաստական, դրա համար տարբեր ձևի երեխան զարգանում է։ Հետո նոր սկսում են պարապմունքները։ Ինչ տարիքային խմբից են սկսում թենիս պարապել, ինչ տարիքից է սկսում։ Երկար ժամանակ թենիսը 4-րդ, 3-րդ դասարանից էին սկսում, որովհետեւ առաջ այդքան զարգացած չէր, բայց հիմա բոլոր սպորտաձևերն արդեն զարգացած են ու ինչքան փոքր տարիքից են սկսում, այդքան լավ արդյունքներ են հասնում մանավան մեր սպորտաձևում տարիքի հետ կապված է, եթե նույն տարիքի երեխան արդեն 5 տարեկանից կա, ինքը արդեն 2-րդ, 3-րդ դասարանում հասնում է լավ արդյունքներին, մասնակցում է մինի կադետների մրցումներին, հետո գնում են Երևանի կազմում մեր երեխաները գնացել են Եվրոպայում են մասնակցել։ Մենք ունենք երեխաներ, որոնք 5 տարեկանից են պարապել իհարկե մի քիչ դժվար է նման երեխաների հետ, բայց փորձը ցույց է տվել, որ այդ երեխեքը հա փոքր տարիքից, եթե երեխան ընդունակություն ունի, ավելի շուտ է զարգանում։ Ունենք մի քանի տենց երեխա, որ առաջի դասարանում արդեն անմային ինչ որ երրորդ դասարան երեխան չի կարողանում անի։ Դա իհարկե կապնված է, այո, ընդունակությունը, հետո երեխու աշխատասիրությունից, հետո հաջող գալուց, եթե ծնողը երեխուն հետևում է, այդ երեխան պարապմունքներին միշտ հաջողվում հիմա ուրեմն երեխան բարձր առաջակնում, որովհետև մենք երեխային առանց ուշադրություն չթողնում։ Նման երեխա հետ, եթե ընդունանք էլա, ավելի շատ է պարապում, աշխատում ենք այդ երեխան առաջ գնա ու երեխան էլ ազգում ու մեծ հաջույքով հաջախում է պարապմունքները, երբ որ գնալուց ստացումը, բարձր երեխան արդեն ավելի է։ Ոգևորվել, այո, այդպես որ կարևորը մենք ամեն ինչ ենք տալիս, եք շարիկներ եք տալիս, հրակետք եք տալիս, եք սեղաններ լավ ունենք, պայմանները լավն են, նայած ուրիշ սպորտաձևերին։ Մնում է երեխան նորմալ հաճախի ու ծնողը հետև է երեխան։ Դու չէ լինում պարապում ես երկար ժամանակ է երեխոյ ամենադժվար պահը անցնում է, որ երեխան արդեն պետք է առաջ գնա մրցումների մասնակցի, մեկ է տեսնում ես այդ երեխան չի գալիս ինչ որ պատճառներով կամ դպրոցի խնդիրներով կամ ծնողը հենց նենց երեխան չի գալիս ու ծնողը նույնիսկ չի ասում, այդ երեխան բայ այդքան եկել է, բայ այդ դասատուն այդքան պարապել է։ Գուցե այդ պահին պետք է ծնողը խոսա երեխոյ այդ բացատրինքը քան լավ չի հասկանում։ Մենակ այդ խնդրեմը։ Երեխաների հետ երևի ավելի դժվար է, քան երբ ավելի մեծ են։ Այո, բարձր դժվար է, միչև երեխան մի անգամ սեղանին գտում այդ շարիկը մի 10 անգամ գնում է, բերում է, պետք է սպասես, բերում է, ամեն սեղանին գցելուց գնդակը ուրախանում ես իր այդ ու որ երեխան առաջակնում դու ավելի շատ ես ուրախանում։ Ցավոք լինում է, որ երեխան որ չի գալիս, գիտեք, շատ եմ մտածում, լավ երեխան ու չի գալիս, արդեն հա, կտրուկ թողում է կամ ինչ ինչ-որ պատճառներով։ Ես դա երեխուն չեմ մեղադրում, ես ցույց եմ, դա արդեն ծնող է աշխատանքը պետք է երևա, այո, այո։ Ես մենք ամեն ինչեր գնում ենք, թեկուզ եթե ասում է երեխան չի հասցնում, ասենք մենք օրերը ընտրում, որ երեխա ու համար հարմար լինի, նույնիսկ եթե երեխան ուրիշ խմբակ է լաբնում, էլի ասում եք ոչինչ, եթե գնում ես ուրիշ խմբակ, գոնե այն ուրիշ օրերը կամ եթե դասերը շատ ասում ոչինչ, այդ օրը շուտ կգնաս։ Ամեն ինչ անում ենք, որ երեխան չթողնի գնալ։ Այնուամենայնիվ սպորտի արկայությունը մարդու կյանքում փոքր տարիքից անհրաժեշտ է։ Հենց առաջին հերթին առողջ լինելու համար։ Առողջ լինելու համար, հետո երեխան զգաս տանում է, գիտեք, մեզ մոտ երեխա է եղել։ Նույնց հիվանդոտ գալիս է, նույնիսկ ռեակցիա չունեն, դա մի գնդակի հետևից 10 անգամ ուզում է բռնի գնդակը, փոքր չի կարողանում բռնել։ Հետո զգումս է երեխան աչքի դեմ արդեն զարգանում է, ուժեղանում է, նույնիսկ ուրախանում եմ, մենք ունեցել ենք նման երեխա, այդ երեխան էլ ցավոք թողել է կամ ուրիշ սպորտաձևա գնացել, բայց որ հիշում եմ, որ այդ երեխոմից որ մենք եք առաջի դասարանից, այո, մեր մոտ արել ու տենց աճելա ու շատ ուրախ եմ, որտեղ էլ գնա, կարևոր որ սպորտով զբաղվի այդ երեխեն։ Յուրաքանչյուր մանկավարժի համար դա լինի սպորտում թե դպրոցում, հպարտության առիթը երբ իր սաները հաջողությունների են հասնում, դուք երևի նույնպես ունեք հաջողության հասած սաներ։ Այո, մեր երեխեքը արդեն մի քանի անգամ Եվրոպա են գնացել, ունեք տարբեր տարիքի երեխաներ, համարյա ամեն տարի մենք Երևանի կազմին մի երեխա եք ուղարկում ու բոլորը զարմանում են ուղղակի փոքր երեխեքի ասում են ինչ տաղանդ երեխեք եք բերում մենք կարող է 2 տարի չտանենք բայց որ տանում եք մեր երեխեքի միանգամից աչքի են երևում դա ոչ թե մենք եք ասում Երևանի մարզիչներ են ցույց այրանք մեկ մակարդակի մարզիչներ են ու որ ասում են մեզ համար դա ուրախալի է որ մենք ճիշտ ուղղության ենք գնում մակարդակի տարվա կտրվածքով կան հնարավորություններ երեխ երեխաներին ուղարկելու մրցությունների։ Այո, բոլոր ամեն մի ֆեդերացիան, մեր սպորտի նախարարություն ամեն ինչ անում է, լավ երեխեքի որ պարապում են։ Իրանք իհարկե գումար են տրամադրում, որ երեխաները կարողանան գնալ։ Մեր մինիկադետները երեխեքի պետք է Կուտայիսի գնան, արդեն հրավերքը եկել է, հույսով եք գումարը ճարեն, որ այդ երեխաները կարողանան գնան, չէ որ դա միջազգային մրցումներ է, որ բոլոր տեղից լինելու են նույնիսկ Ադրբեջանից էլ են գալու։ Ճիշտ է, մեր երեխաների Հայաստանի կազմում պետք է լինեն։ Դա կապ չունի ինձ թվում է։ Մրցումները ինչ են տալիս երեխաներին փորձ են տալիս, երեխաները գնում են, զարգանում են, տեսնում են ոնց են խաղում իր հասակիցները, ավելի որ լավ են խաղում։ Մեր սպորտաձևում ճշնասած ամեն ինչներ նշանակություն ունի մեծ, թեկուզ ռակետ կան, շարիկ կան, տարբեր ձևի ռակետ կեք են տեսնում։ Ամեն ինչ տեսնում են ու երեխեք։ Ամենայն դեպս մի բան սովորած եք գալիս։ Այո, անպայման, անպայման։ Գալիս են պատմում են ինչ որ իրանց համար տարբեր բաներ են բերում ռակետ իրաց սպորտաձևի վերաբերյալ դրանով ուրախանում։ Իսկ երբ գալիս են շրջանակում պարապերդուք փոփոխություն նկատում եք։ Այո, այդ երեխան ավելի ոգևորված է խաղում, ավելի իրան համոզված ազգում, արդեն մրցումներին էլ ավելի լավ մասնակցում, առանց վախենալու ոնց որ իր ազգումը, որ ինքը արդեն անցել է այդ շրջանը, արդեն իրան ավելի վստահ ազգում։ Որպես սպորտում երկար տարիների փորձ ունեցող սպորտսմեններին ինչ խորհուրդ կտայիք, ինչ կմաղթեիք։ Ես կմաղթեի, որ եթե ինչ-որ սպորտաձև եք ընտրել, միջև վերջ գնա։ Ու այդ երեխեն, որ միջև վերջ գնում է, այդ նույն սպորտաձևով չի վազում, այս սպորտաձևից, այն սպորտաձև, այս մյուսից, այն կո դժվարությունները հաղթելով, ինձ թվում է ինքը իր նպատակին կհասնի, որովհետեւ դա արդեն փորձված բան է։ Այդ երեխեն կարող է կանգ առնի մի մոմենտ, լավ չխաղամ, իր մոտ չստացվի, հետո միանգամից այդ երեխան բացվում է։ Նույնիսկ երեխակա, որ ընտոնակություն այդքան չունի, բայց ինքը աշխատասեր է ու այդ երեխան կարող է այդքան էլ չես ուշադրություն դարձնում, բայց այդ երեխան իր այդ աշխատասիրությունով քեզ պարտադրում է, որ զգաս, որ իրոք ուզում է խաղա։ Ու այդ երեխան ապիլի ասում առաջ գնալը, դա լինում է։ Մանավանդ այդ շրջանում, որ երեխաների փոփոխություն ալնում իրանք մոտ 70-ական շրջանում, թեկուզ աղջիկի, թեկուզ տղաների, Կարծեմ, որ տղաները միանգամից շատ են զարգանում, միանգամից ուժեղանում են, արդեն իրանց մոտ տածում են, նույնիսկ ամառային արտակուրտներից հետո որ գալիս են, ոնց որ դերեխեն միամից չի խաղացել, բայց գալիս ավելի լավ է խաղում, միանգամից դեռ որ հիմքը կա արդեն, միանգամից գալիս ուժեղանում է ու արդեն զգում ես, որ երեխեն փոխվել է դեպի լավը։ Արցախում ձեր սպորտաձևի զարգացման համար ինչ կցանկանայիք, որ լիներ կցանկանայի, որ լավ ռակետներ ունենանք, շատ շարիկներ ունենանք, նյութատեխնիկական բազայի։ Հա, լինի, երեխաներին ուշադրություն դարձնեն։ Մենք ոչ սպոնսոր ունենք, ոչ մի բան, ես որ նայում եմ որ սպորտաձևերին, ուղղակի երեխաները այդտեն բաներին ավելի շատ են, էլի, թեկոս մի փոքր նվերով, բանով մեկը գա, ինչ որ մի բան է երեխեքի համար անի, իրանք զգան, որ մենակ մենք չենք, էլի, մենք ինչ կարող անենք, մենք ինչ որ կարողանում ենք անում ենք մեր կողմից, փաստորեն մենք տալիս ենք ինչ ինչ գիտենք եք սա գիտելիքները տալիս եք մեր երեխաներին։ Նույնիսկ պատվոգիր լինի, ինձ սիրուն ցարքած, որ երեխեքի մեջ մրցումներ եք կազմակերպում, քսերը կսմանում, հետո երեխեքին տալիս եմ, նույնիսկ դրանով ուրախանում ենք։ Նկարներ կա թենիսի վերաբերյալ, նվիրում եմ ինչ որ տան ունեի առաջվա ժամանակից, աշխատում եմ երեխաներին, ինքան որ հետաքրքրություն ունի իրանց համար, ինչ որ նորություն լինի, բայց ինձ թվում է հիմա ավելի շատ բաներ կարելի անել ամեն ինչը կախված է գումարի հետ։ Կարծում եմ ժամանակի հետ դժվարությունները կհաղթահարվեն, քանի որ սպորտը նաև կամք է դաստիարակում։ Հա, ճիշտ է։ Համենայն դեպս առողջ սերնդի համար դուք բավական մեծ աշխատանք եք անում։ Շնորհակալություն հետաքրքիր զրույցի համար եւ ձեզ հաջողություններ։ Մաղթում եմ մեր երեխաներին, որ բիզի կարողանան չեմպիոն դառնան, ոնց որ մեր աղջիկներն են դարել այս տարվա 6-րդ համահայկական խաղերին, երակ երկրի չեմպիոն է դարել մեր Հասմիկը։ Իսկ ասած մենք մտածել ենք, որ պետք է տեղ վերցնեք, բայց ոչ 3 ոսկե, շատ ուրախալի է մեզ համար։ Նախորդ 5-րդ համահայկական խաղերին են տղեկն են, ելի ոսկի վերցրել, այնպես որ թենիսը ինձ թվում է լավ վիճակում է։ Զարգացման հեռանկարներ կան։ Այո, կա, շատ կան։ Ուզում եմ, որ շատ լինեն երեխաները, բայց քանի որ երեխաները հիմա համ դպրոցում են ծանրաբերված, համ ուրիշ խմբակներում, այ այդ ամենա խնդրեման, որ երեխեքի քանակը այդքան է շատ չի, ինչքան որ կուզեիք։ Այս պահին քանի սանուն է։ Երեք մարզիչ ունենք, մեր խմբում երևի 12 հոգի։ 60 պիտի լինի, բայց չեմ կարացել, որ այդքան հիմա պարտադիր գալիս են, երեխեքի գնում են, գալիս են, նորից ինչ որ ժամանակ մեկ է տեսնում ես չկա, մեկ են տեսնում ես գալիս են։ Լավ երեխաները, որ ովքեր խաղում են, մրցումներին մասնակցում են, իրանք միշտ ունեն, բայց մենք ուզում ենք կողքից որ ավելի շատ տանան, որպեսզի կարողանանք շատերից ընտրեք լավագույններին, որ կարողանանք իրանք առաջ տանել։ Մարզական ընտանիքում մեծացած Ռաֆիկ Հովանիսյանը գնաց ծնողների հետքերով, հավատարի մնաց այս սպորտաձևին, սակայն առանց պետության կողմից ֆինանսական աջակցության անհնար է համարում սպորտում հաջողությունների հասնելը։ Ռաֆիկ, դու ծնվել մեծացել ես սպորտային ընտանիքում, ծնողներդ զբաղվում էին սեղանի թենիսով եւ դժվար չէր ենթադրել, որ դու էլ կընտրես այդ ուղին։ Ուզում եմ որպես երիտասարդի եւ որպես մարզչի սպորտը ընտրած մարդու համար ինչ դժվարություններ կան, հատկապես Արցախում։ Դժվարությունները շատ-շատ են։ Սկսենք նրանից, որ պարապելով պետք է լուրջ մոտիկանաս այդ սպորտին, որովհետև մեծ սպորտը դա ամենադժվար բաներից մեկն է կյանքում։ Դրանով դու արդեն սովորում ես ընթացքում նաև կյանքը շփվելու մարդկանց հետ, Եվ հետագայում դու հասկանում ես դրա լավ կողմերը։ Ցանկացած սպորտաձև ասում են, որ կամք է դաստիարակում, բնավորություն է դաստիարակում։ Այո, դա շատ ճիշտ է եւ կյանքում երևի ամենակարևոր բանն է այս տարիքում հասկանալ կյանքը, դա սպորտը քեզ սովորցնում է տարիների ընթացքում։ Սեղանի թենիսը ընտրելու գաղափարը, այսինքն միայն այն, որ ծնողներն էին զբաղվում դրա համար ընտրեցիք, թե ինչ որ մի բանով առանձնանում է ձեզ համար։ Ոչ, դա դե միս ծնողներս չէին ուզում, որ ես սեղանի տենիսով զբաղվեի, ես էի միշտ հետևից տենց վազում գալի մտնում էի զալ, պարապում էի իրանց հետ, եւ ընթացքում նկատեցին, որ կարող եմ դառնալ սպորտսмен եւ սկսեցին իմ հետ էլ պարապել։ Այժմ արդեն ինքներդ ունեք սաներ, եւ փորձում եք ձեր փորձը փոխանցել։ Առաջին հերթին հետաքրքիր է սաներին, երբ սկսում եք պարապել, ինչ խորհուրդներ եք տալիս, ինչն եք առանձնացնում։ Ամենակարևորը լինեն պունկտուալ, սպորտին վերաբերվեն լուրջ, մնացածը արդեն աշխատասիրությունը կգա ընթացքում, եթե այդքանը լինի հետաքրքիր է այս սպորտաձևի համար ինչ որ առանձնահատուկ ունակություններ են պետք թե միայն աշխատասիրությունն ու ցանկությունը բավական։ Ոչ, դա գալիս է ամեն մարդուց մարդիկ կան, որ շատ աշխատասեր են, երեխաներ են, բայց իրենց մոտ չի ստացվում այդ սպորտաձևը։ Իսկ երեխաներ կան, որ հաճախում են շաբաթական երկու անգամ, բայց հավասար խաղում են նույն այն մարդկանց հետ, ովքեր ամեն օր չեն բացակայում եւ առաջինը գալիս են, վերջինը գնում են զալից։ Այսինքն մարդու մեջ սպորտային ինչ որ ջիղ պետք է լինի այն ամենայնիվ։ Պարզ է, որ սպորտում զարգանալու համար անհրաժեշտ է նաև մրցումների մասնակցել, երկրից դուրս գալ, կոնկրետ սեղանի թենիսում կան այդ հնարավորությունները։ Ամենակարևոր բանը սպորտում, մանավանդ մեր սպորտում դա դրսում մրցումներ խաղալն է, մարդկանց հետ շփվել, այդ կատեգորիա տենալը։ Ինչքան է պարապես, եթե մրցում չխաղամ մեր սպորտաձևում, ապա առաջ գնալը անհնարին է։ Կա կոնկրետ տարիք, որ մինչև այդ տարիքը կարելի է թենիսով զբաղվել։ Ոչ, նայած քո ֆիզիկական պատրաստությանը կարող ես մինչև 40-50 տարեկանն զբաղվել։ Ֆինանսապես մեր երկիրը մի քիչ լավ չի վերաբերվում սպորտի նկատմամբ, որովհետեւ մենք զբաղվենք եւ մեզ ողջևորի այդ սպորտը։ Միայն սպորտով զբաղվելու համար դժվար է։ Ունել ընտանիք եւ շարունակել սպորտ զբաղվելը դա շատ դժվար է մեր երկրում։ Այսինքն ստիպված ես ուշադրությունդ կիսել ինչ որ ուրիշ բանով զբաղվել, որպեսզի ծախսել հոգաս։ Այո։ Դառնանք մրցումներին։ Մրցումներից վերադառնալուց հետո ինչն է փոխվում, ինչի վրա եք առաջինը սկսում աշխատել։ Մարզիչը կողից նայում է մրցումների ընթացքում եղած սխալները եւ մենք սկսում ենք աշխատել այդ սխալների վրա։ Պարապմունքի վաղ ինչքան էլ պարապենք տեսանները դե այդքան չի երևում, ինչքան մրցումների վաղտ եւ փորձ ենք ձեռք բերում, դա էլ ամենակարևոր բանն է երևի։ Պարզ է, որ յուրաքանչյուր բնակավար իր խնդիրներն ունի եւ սպորտը բացառություն չէ։ Ինչ դժվարություններ ունի հատկապես Արցախում սպորտը։ Դժվարությունը միայն ֆինանսականն է եւ ֆինանսականի պատճառով ես նշեցի մենք չենք կարող մասնակցենք տարբեր մրցումների, որովհետեւ երեխաները կամ մենք փորձ ձեռք բերենք ընթացքում իսկ մնացած երևի նորմալ։ Այսինքն ներուժը կա, մարդիկ կան, սպորտով զբաղվել ցանկացողներ կան։ Պարզապես ֆինանսական կողմը, որ եւ նյութատեխնիկական բազան լինի, եւ մրցումներին մասնակցելու հնարավորություն։ Միշտ ընթացքում խնդիրները կլուծվեն, խնդիրները կլուծվեն եւ ամեն ինչ նորմալ կլինի։ Ձեր սաներին ինչ եք մաղթում առհասարակ սպորտով զբաղվող մարդկանց։ Մաղթում եմ հավատան իրանք իրանց ուժերին, հավատան որ ընթացքում լավ կլինի եւ ամեն ինչը կհովանավորվի եւ իրենք շատ մրցումների կմասնակցեն, որովհետեւ մեր երեխաները սառնել համաշխատասեր են, համալ շատ պունկտուալ են, ես դրա համար չեմ մաղթում, իրենց <laughs> դա իրաց մեջ այդ ամեն ինչը կա։ Ներուժ կա, այսինքն։ Հա, ներուժը կա, մնում է հավատան, որ ամեն ինչ լավ կլինի։ Թենիսում իրենց առաջին քայլերն անողսաները Եթե շարունակեն սիրով ու համառությամբ պարապել, անշուշտ մեծ նվաճումներ կունենան։ Աղաջանյան Անդրանիկ Անդրան, ինչքան ժամանակ է որ հաճախում ես սեղանի թենիսի խմբը։ 3 տարի։ Քեզ ինչով է գրավել այս սպորտաձևը։ Հետաքրքրությամբ։ Օրինակ ինչն է հետաքրքիր սեղանի թենիսում։ Գեղեցիկ խաղը, ակտիվ։ Դու ինքդ ես ցանկացել գաս, թե քեզ ծնողներդ են խորհուրդ տվել։ Ոչ, ես եմ ցանկացել։ Անդրանիկ արդեն 3 տարի ասացիր, որ մասնակցում ես խմբակի, ինչ որ մրցումների երևի մասնակցել ես արդեն, այո։ Մի անգամ այստեղ առաջի տեղ գովասանագի խնդիր իմ տարիքայինների հետ, մի անգամ նույնպես մեր երեխաների հետ երրորդ տեղ։ Արցախում այսինքն։ Այո այստեղ մեր դահլիճում։ Ձեր դահլիճում անցկացվող մրցումների։ Այո։ Մի անգամ առաջ տեղս գրավել, մի անգամ երրորդ։ Անդրանիկ, իսկ հաղթանակի գրավականը քեզ համար ո՞րն է։ Հաղթանակ գրանցելու համար պետք է խաղալ սրտանց վստահ, պետք է խաղալ ուժեղ եւ հավատալ հաղթանակին։ Անդրանիկ, իսկ եղել է այնպես, որ ասեն քո ընկերներից որևէ մեկի խորհուրդ տաս նույնպես հաճախել թենիսին։ Այո, եղել է։ Եվ եկել են ընկերներդ նույնպես քեզ հետ։ Իսկ 3 տարում ինչ փոփոխություն ես նկատել, ինչ որ բան փոխվել է քո մեջ թենիսի հաճախելուց հետո։ Զգում եմ, որ ավելի ուշադիր եմ, ավելի լավ եմ տեսնում, լավ եմ խաղում։ Անդրանիկ իսկ սպորտը դասերի հետ համատեղելը հեշտ է։ Այո, նույնիսկ օգնում է դասերին, որովհետև ավելի ուշադիր եմ լինում։ Անդրանիկ, իսկ սպորտով զբաղվող ուրիշ երեխաները ինչ կմաղթես։ Մաղթում են նրանց հաջողություն, հաղթանակ, հպարտություն։ Իսկ նրանք, ովքեր չեն զբաղվում սպորտով, ընտրել միակ սպորտաձև եւ խաղան։ Եթե նույնիսկ սպորտում հաջողություն չունենան, առողջ կլինեն։ Սարգսյան Մարատ Մարատ ինչքան ժամանակ է որ հաճախում ես թեփ։ 1 ամիս։ Եվ այդ 1 ամսում ինչ ես սովորել։ Ես 1 ամսում սովորեցի լավ խաղալը եւ նաեւ այստեղ որ մրցույթ կազմակերպեց ես նվաճեցի երրորդ պատվավոր տեղը։ 1 ամսում այնուամենայնիվ հասցրիր մրցույթի մասնակցել տեղ գրավել։ Այո։ Քեզ ինչով է գրավել թենիսը։ Ընկերներս ասում էին որ տենիսը լավ է, ես էլ փորձեցի գալ եւ իմ դուրն էլ եկավ։ Ինչով դուրդ եկավ։ Ինչն է քեզ հետաքրքրել վերցրել այստեղ։ Այստեղ ես նոր ընկերներ ունեցա եւ նրանց հետ սկսեցի խաղալ եւ նրանք ինձ օգնեցին սովորել տենիս խաղալ։ Դժվար է մի քիչ դեպից այո։ Իսկ ինչ պետք է անել դժվարությունները հաղթահարելու համար։ Դու պետք է վստահ լինես ու քեզ հավատաս, որպեսզի կարողանաս հաղթել։ Բայց թենիսից այլ խմբակներ հաճախում ես։ Այո։ Ինչ խմբակներ։ Պար։ Նաև Փարիզ հաճախ։ Այո, իսկ արվեստը ու սպորտը համատեղել հեշտ է ստացվում թե։ Այո, կարող ես ինչ-որ նմանություն գտնել Փարի ու թենիսի միջև։ Այո, Փարում ցածկոտում ենք կամ քոչարի Փարելի այդպես ցածկեն լինում։ Թենիսում էլ է պետք մի քիչ կողքես գնում, պետք է ցածկելով կարաս որ արա գնաս։ Այսինքն իրար օգնում են։ Այո։ Ինչ կմաղթես սպորտով զբաղվող ընկերներին։ Ով զբաղվում է սպորտով, ես նրա մաղթում եմ հաղթան հաղթանակ եւ վստահություն ինքը իրեն։ Սպորտ մոլորակն է եթերում։ Բացում ենք մարզական տեղեկատու էջը։ Սեպտեմբերի 17-ին Արցախում նշվել է ֆիզկուլտուրնիկի օրը։ Վերածնդի հրապարակում կազմակերպված միջոցառմանը ներկա նախագահ Բակո Սահակյանը նշել է, որ ֆիզիկական կուլտուրայի զարգացումը հանդիսանում է երկրի առաջընթացի կարևոր ուղղություններից մեկը, եւ այդ ոլորտին վերաբերող հարցերը մշտապես կլինեն պետության ուշադրության կենտրոնում։ Վրաստանի մայրաքաղաք Թբիլիսիում ընթացող Նոնա Գաբրինդաշվիլու Գավաթ 2015 անվանումը կրող շախմատային բաց մրցաշարում հաջող խաղը ցուցադրում Հայաստանը ներկայացնող Տիգրան Հարությունյանը։ Վերջին 9-րդ տուրից առաջ Հարությունյանն ունի 6.5-ական միավոր եւ վրացի Տորնիկե Սանիկիձեի հետ գլխավորում է մրցաշարային աղյուսակը։ Հովիկ Հայրապետյանը եւ Արման Միքայելյանը 5.5 միավորով բաժանում են 3-ից 12-րդ տեղերը։ Պերուի Ալյանս ակումբի հարձակվող Մաուրո Գևգեոզյանը վերականգնվել է վնասվածքից հետո եւ մասնակցել է սպորտի Ուանկայո թիմի Պերուի առաջնության հերթական տուրի հանդիպմանը։ Ալյանսան հաղթել է 3-0 հաշվով։ 29-ամյա ֆուտբոլիստը փոխարիման է դուրս եկել 78-րդ րոպեին։ Գևգեոզյանը խաղադաշտ դուրս չեր եկել մայիսի 25-ից։ Աշխարհի առաջին ռակետ Նովակ Ջոկովիչը նվաճեց թենիսի ԱՄՆ-ի բացառաշնության հաղթողի տիտղոսը, որն այս տարի չկարողացավ պաշտպանել խորվատ Մարին Չիլիչը։ Եզրափակիչում սերբ թենիսիստը 4 սեթում առավելության հասավ շվեյցարացի Ռոջեր Ֆեդերերի նկատմամբ։ 3 ժամ 23 րոպե տևած մրցախաղն ավարտվեց 6-4, 5-7, 6-4, 6-4 հաշվով։ Սա 28-ամյա Ջոկովիչի 10-րդ հաղթանակն էր մեծ սաղավարտի մրցաշարերում եւ 54-րդ տիտղոսը կարիերայում։ Նա US Open-ում հաղթել է նաեւ 2011-ին։ Բացի այդ, սերբ թենիսիստը հավասարացրեց Ֆեդերերի հետ դիմակայության ընդհանուր հաշիվը 21-21։ Այսօրվա համար այսքանը սիրելի մարզասերուն կնդիրներ։ Օրվա թողարկումը պատրաստել են խմբագիր Անահիտ Միրզոյանը, հնչյունային ռեժիսոր Ռոմելա Պետրոսյանը, հնչյունային օպերատոր Դարիկո Ոսկանյանը։ Չմոռանանք, որ ճափավոր ֆիզիկական ցանրաբեռնվածությունը առողջության գրավականներից է։ Մինչ նոր հանդիպում։